bab 16 Gusti Yesus ngandika marang para sekabate ana wong sugih duwe juru gedhong Wong sugih mau nampa wadulan yen juru gedhonge ngebreh-ebreh parange bendarane Mulane nuli diundang lan dikandani mengkene Aku krungu bab tumindakmu sing ora bener Saiki kowe gawe laporan bab mlebu metune bondo sing tak percayaake marang kowe wiwit saiki kowe tak lereni enggonmu dadi juru gedongku. Wong mau nuli mikir, yen aku dilereni, banjur aku arep nyambut gawe opo. Macul, aku ora kuat. Mongko ngemis aku isin. Beci ngene wae. Yen aku dilereni, aku kudu duwe mitra akeh sing gelem ngukup aku ana ing omahe. Juru gedhong mau nuli ngundangi saben wong sing duwe utang karo bendarane. Wong sing kapisan ditakoni, "Utangmu marang bendaraku pira?" Wangsulane sing ditakoni, "Lisah saitun satu strum." Juru gedhong mau nuli kondo marang sing utang mau, "Wis iki layangmu utang. Saiki linggio, gawe layang utang liyane lan enggal tulisen 50 drum." Wong sing kapindho ditakoni, "La kowe utangmu pira?" Wangsulane wong mau, "Gandum 100 rembat." Juru gedong nuli gondo, "Nyo iki layangmu utang. Gaweo layang utang liyane." Tulisen wolong puluh. Juru gedong mau di alam tining bendarane, mergo duwe akal sing mengkono mau, sebab wong kadonyan mono yen ngurus opo-opo, apa, -apa. akale ngungkuli para wong mursid. Gusti Yesus nuli ngandika, "Tembungku iki rungokno. Bondo katunyan kui enggone golek mitra, supaya yen bondo mau entek, Kui banjur ditampani ana ing omah sing langgeng. Sing sapa tumemen marang perkara sing cilik, wong kuwi uga kena dipercaya ing perkara sing gedhe. Nanging sing sapa ora tumemen ing perkara sing cilik, wong kuwi iya ora tumemen ing perkara sing gedhe. Dadi yen kowe ora tumemen tumrap bondo katunyan iki, sapa sing bakal mitaya ake marang kowe bondo kaswargan? Lan menawa kowe ora tumemen tumrap barange wong liya, sapa sing arep menehake barangmu marang kowe? Ora ana batur sing bisa ngladeni bendoro loro. Sebab wong mau bakal sengit marang bendoro sing siji. lan resnani bendoro sijine utawa setya marang bendoro sing siji lan ngremehake marang bendoro sijine kowe ora bisa ngabdi marang Gusti lan uga marang mamon Wong Farisi padha krungu apa sing dingandikake dening Gusti Yesus mau kabeh. mulane podo mencep sebab wong-wong mau podo karem pondo nanging Gusti sus ngandika marang wong-wong mau ana ing ngarepaning manungsa kowe podo bisa kandha yen kowe kuwi bener nanging Gusti Allah pirsa apa sing ana ing jerone atimu sebab apa sing dianggep pinunjul dene manungsa kuwi dianggep asor ana ing ngarsane Gusti Allah Angger-anggering toret lan kitab-kitabe para nabi kuwi mung kanggo nganti tekan jamané Nabi Yohanes Pembaptis. Wiwit wektu kuwi, Injil peperintahane Allah diwertakake ana ing ngendi-endi. Lan wong padha ngudi supaya bisa padha dadi umat ing peperintahane Allah mau. Langit lan bumi kuwi luwih gampang oleh sirna ketimbang karo batale titik siji wae ing anger-angering toret. saben wong sing megat bojone banjur rabi liyane kuwi dadi lagu Cina lan wong lanang sing ngrabeni wong wadon sing dipegat mau kuwi iya lagu Cina Ana wong sugih sing tansah menganggo sarwa endah uripe sedina-dina mewah lan ana wong ngemis jenenge Lazarus. Lazarus mau awake sakujur gudiken, nglisot ana ing rigoling omahe wong sugih mau. Karpe supaya diparingi mangan sisane. Loro dan mejane wong sugih mau. Nanging malah diparani asu-asu sing nuli dilati poroe Lazarus. Ora wetoro suwe, Lazarus mati. nuli nyawane digawa dening malaikat menyang swarga cedhak Romo Abraham. Wong sugih mau uga mati lan dikubur. Ana ing kono wong sugih mau nandang sangsara luwih banget. Parang deleng mendhuwur. Wong sugih mau weruh Romo Abraham saka katuan. Lan Lazarus ana ing sisi. Wong sugih mau nulinguh. Duh Romo Abraham. mugi kersa melasi kula. Kersa ngutus Lazarus nyelupaken drijinipun wonten ing toya lan netesaken toya wau wonten ing ilat kula supados asrep. Kula nandhang sengsara sanget wonten ing latu muruk menika. Nanging Romo Abraham mangsuli, "Elingongger, nalika urip ana ing donya kowe wis nampani samubarang sing sarwa becik." mongko Lazarus mung nampani sing sarwa ora kepenak. Saiki genten, Lazarus ning kene kepenak lan kowe nandang ora kepenak. Kejaba saka kuwi, ing antane aku lan kowe ana jurang sing ora kena diliwati. Supaya wong saka kene ora bisa mrono lan wong saka kono ora bisa mrene. Wong sugih mau nuli matur. Menawi mekaten Romo, kula nyuwun kanthi sanget kersa Rama ngutus Lazarus dhateng griyanipun bapak kula. Sebab kula tasih gadak sederek gangsal. Mugi-mugi sederek-sederek kula wau benjing boten sami mlebet ing papan kang sangsara menika. Nanging Romo Abraham mangsuli. Sedulur-sedulurmu kuwi rak wis padha duwe kitab-kitab Nabi Musa lan para nabi. Ya kuwi sing kudu padha diturut. Ewa semono wong sugih mau isih nyambungi. Ora ma menika mboten cekap. Nanging menawi wonten tiang pejah ingkang gesang malih lan murugi sederek-sederek kula wau, temtu para sederek kula lajeng sami badhe mretobat. Nanging Abraham mangsuli meneh, menawa sedulur-sedulurmu ora padha gelem ngrungokake piwulange Nabi Musa lan para nabi liyane. mesti iya ora bakal podo percaya. Senajan ana wong mati tangi saka ing paguburan, lan ngandani wong-wong mau.